Pusaj kah kapitulo. Tawa waranja runakunapaj mikuymanta. Chay punchawkunapim, kajlla huñunakurjaku achkallaña runakuna. Paykunapa mikunankupaj manaymapas kaptinmi, Jesus disipulunkunata hayaspan kaynata nirja. Kay runakunamantam llakipayarikuni. Ñamkimsa punchawña ñuhawan kachkanku manam mikunankupaqa imapaskanchu. Mana mikusqata wasinkuman kutichiptiqa, ripuchkaspacha hukman yarunqaku. Wakinkuqa karumantaraqmi hamurqakupas. Disipulunkunañataqmi nirqaku. Kaychun niqpiqa, ima tantawantaq saksachichuan kaynaña runataqa, nispa. Jesus mi Jesusmi paykunata tapurqa. Haykataq tantaykichikachkan, nispa chaymi paykunañataq nirqaku. Hanchisliam, nispa. Jesusmi kamachirqa llapa runakunata pampapi tiyaykunankupaq. Chay hanchisnintin tantakunata hapiykuspanmi Diosman graciasta jorja. Hinaspan pakiykuspan disipulunkunaman haywarja aypunankupaq. Chaymi paykunañataq runakunaman aypurqaku. Paykunapaqa karhataqmi iskay kimsa kankasqa challwachankupas. mi Dios mangraciasta jospa, tapas Jesús con mi corjaco aypocherja. mi mikorjako mi atapas, oño morjaco hanchis kanastata juntataraj. Mikohkunam karjako yajatawa waranja runakuna. cuñam Jesús runakunata wasinkoman kutichirja. disipulun kunawan, boteman sejaruspa, dalmanuta yajtalauman pasacorjaco. Pareció kunapa milagro mañacus manta. Pareció kuna muspanko Jesuswan atipanakuita qallaykurqaku. manchuraita churayta munaspankum Jesusta manta cielomanta la milagrota javachinampa. Jesús ya y ya llapallanta nerja. Imanasqataq kay runakunaqa con milagro javachinaita, Chihaptam nikichik. matapas imatapas rurasaqchu paja. Chainata Jesús mi, mi, kunata sajeruspan botiman huktawan sejarurja. Inaspan pasakorga, huchapa uklaw patanman. manta honchunmanta. kunam tanta apaita hunjarurjako. Botinkupiqa uktantallam, Jesús mi Jesusmi kunata nerja. Oyarichik. Pareció hinaspa re erudispa ya yakuyda kuichik. Nispa. Chayme desipulunkuna ninakurjako, tantanchik mana kaptinmi nichkan chaynataja, nispa. Jesus ñataqmi musyaruspang nirja. Imanasqataq rimachkankichik, manam tantanchik kanchu nispa? Manaraqchu yachankichik, ni entendinkichik? Sunquykichikpas rumiasqaraqchu kachkan? Mana rikukuqchum kankichik? Mana uyariqchum kichik. Manachum yuyankichik, Chaypichqa tantata pakispa pichqa waranqa qharikunapa haypachisqayta, hayka kanastatataq puchuqninta uñurqankichik, chaymi paykunañataq nirqaku, chunka iskayniyuq kanastatam, nispa. Qanchis tantamanta tawa waranqa runapaq mirachiptiqa, hayka kanasta untatataq puchuqninta uqarirqankichik, chaymi paykunañataq nirqaku, qanchis kanastatam, nispa. mi nerja, Jesús nirqa, chaynaqa manaraqtum entendinkichik, ñuqaqariki manam tantamantachu rimachkani, aswanja rey Herodespa, hinaspa farisiyukunapa yachachisqanmantam. Ñawsata Bitsaida llaqtapi Jesús sanuyachisqanmanta. Bitsaida llaqtaman chayruptinkum, ñawsa runata Jesúsman pusamurjako, llapchaykuy sanuyanampaj, nispanko. Chaymi ñawsata Jesús makinmanta pusarurqa, llaqtapa kantungman. inaspam tukay ningwang ñawinta llusikuspa, inaspam akinta umang manchuraikuspan tapurja. Yahacham rikukunki, nispa. Ñawsañatagmi haway kacharikuspan nerja. Rikuchkani murunakunata sachakunata hina, ichaja purichkajta, nispa. Chayme Jesus huktawan makinta churarja, paipa ñawinman. Inaptingmi chayrunaja, Jesus panisjanman hina sumakta hawarikururja sanoyaruspangmi allintaña rikurqa llapaymakunatapas. Wasinman ripunanpaq chay runata kachaspanmi Jesus nerja. Ama llaqtamanja yaykuyñachu, nispa. Jesúsqa Cristopuni kasqanmanta. Chaymantam Jesúsqa kunapiwang rirqa rey Filipipa gobiernasqan Cesarea llaqtalauman. Ñampiña kachkaptinkum Jesús tapurqa kunata. Pikasqa itataq runakunaqa ñuqamanta rimanku nispa. Chaymi paykuna ñataq nirqaku. Wakin runakunam nin bautiza Juan kasqaykita. Wakin ñataqmi nin Elías kasqaykita. Wakin Dios manta Diosmanta willaku hukaqnin kasqaykita. Nispa. Chaymi Jesús tapurqa paykunata. Hamkunaqa pim kasqaytataq ninkichik nispa. mi Pedro nerja. Hamqa Kristum kanki nispa. Jesusmi paikunata avisarga, ama pimampas paimanta Wanyunang manta Wañunanmanta pa willakusqan. Chaymantam Jesus willakuyta hallarirqa kaynata. Diosmanta hamuq runam, llumpayta ñakarisaq. Judiokunapa kamachiqninkunam, sacerdotepa jefinkunam, Diospaleynin yachachiqkunapiwan, chiqniwaspa wañuchiwanqaku aswanja kimsa punchawmantam kawsarimusaq. Chaykunataqa nirqa, mana imatapas pakaspanmi. Chay mantam, Pedro huklawchaman pusarispan Jesusta anyarqa. Jesus kunamang muyuri kamuspan ñataqmi, disipulunkunaman muyuriykamuspan Pedruta haqchaparqa. Satanás, asuy Piensas Piensasqaykiqa manam Dios Diospa piensasqan hinachu. Aswanja runakunallapam. Nispa. Inaspangmi Hinaspanmi kunatawang runakunata hayaykuspang nirha. Pipas hatiwaita munaspaha, amaña kikillampaj kawsaspaya, ñakaristimpas hatiwachun. Pipas vidallan kuidakoja, wiñaypajmi pierderunja. Pipas ñujarayko otaq Diosmanta allin noticiarayko wañuspanga, wiñaypajmi salvakunja. Runaja imatata jorjokunman, liuka kay pachapi kajkunata bidantañataq pierderuspaqa, runaqa haykatataq paganman, bidanta salvananpaq, kay mana kasuko huchasapa runakunapaq ayllampi, pipas ñuqamantawan rimasqaykunamanta penqakuptinqa, Diosmanta hamuq runapas, paymantan penqakusaq. Chaynataqa rurasaq, angelkunapiwan, Dios taytapa hatunchasqan kutimuspaymi.